Very bad. Akoye anasɛ nkoye. Ɔni yie, ɔni yie. Wọ́n kasa nfa nsuo nù. Wọ́n wọ ni. Wọ́n wọ ni. Wọ́n wọ ni.